Եթերում օրացույցն է։ Այսօր մայիսի 5-ն է, տարվա 125-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1260 թվականին Խուբիլայը դառնում է մոնղոլական կայսրության մեծ խան։ 1494 թվականին Քրիստոֆոր Կոլումբոսը հասնում է Ջամայկայի ափերին։ 1816 թվականին լույս է տեսնում Ջոն Քիթսի առաջին սոնետը։ 1994 թվականին Հայաստանի, Արցախի եւ Ադրբեջանի միջև ստորագրվել է Բիշկեկյան արձանագրությունը։ Այդ փաստաթղթով մասնակից կողմերը վճռականություն հայտնեցին ամեն կերպ օժանդակել Լեռնային Ղարաբաղում եւ նրա շուրջը զինված հակամարտության դադարեցմանը, քանի որ վերջինս ոչ միայն անուղելի վնաս էր հասցնում հայ եւ ադրբեջանական ժողովուրդներին, այլև շոշափում էր տարածաշրջանային այլ պետությունների շահերը եւ բարթացնում միջազգային իրավիճակը։ Դրանով կոչ էր արվում հակամարտող կողմերին մայիսի 8-ի լույս 9-ի գիշերը դադարեցնել կրակը, հիմնվելով 1994 թվականի փետրվարի 18-ի արձանագրության վրա։ Արձանագրությամբ որոշվեց կնքել շուտապույտ համաձայնություն, որով կդադարեցվի զինված հակամարտությունը եւ կվերացվեին դրա հետևանքները։ Համաձայնագրով նախատեսվում էր ստեղծել ռազմական գործողությունները չվերսկսելու ապահովման մեխանիզմ, դուրս բերել զորքերը գրավված տարածքներից, վերականգնել հաղորդակցման ուղիների գործունեությունը, ապահովել փախստականների անվտանգ վերադարձը։ Կողմերը նաև նպատակահարմար գտան բարբերաբար կազմակերպել նմանատիպ հանդիպումներ հակամարտության խաղաղ կարգավորմանն աջակցելու նպատակով։ Այսօրը ծնվել են 1818 թվականին գերմանացի նշանավոր փիլիսոփա, տնտեսագետ, մարքսիզմի հիմնադիր Կարլ Մարքսը, 1828 թվականին գերմանացի աստղագետ Ալբերտ Մարթը, 1846 թվականին Լեհ գրող Հենրիկ Սենկևիչը։ Գրականության Նոբելյան մրցանակակիրը առավել հայտնի է իր «Յո երթաս» էպիկական վեպով, որտեղ պատկերված է մեր թվարկության առաջին դարի քրիստոնյաների նկատմամբ Ներոն կայսեր հալածանքները։ Այսօրը ծնվել են 1866 թվականին էստոնացի նկարիչ Անց Լայկման, 1869 թվականին գերմանացի կոմպոզիտոր Հանս Ֆիցները, 1897 թվականին ամերիկացի գրող, լրագրող Քեննետ Բրքը, 1899 թվականին հայ դերասան Տիգրան Շամիրխանյանը, 1902 թվականին հրեական ծագումով կինոռեժիսոր Անատոլ Լիտվակը, 1906 թվականին հայ արձակագիր, լրագրող Մկրտիչ Ասլանյանը, 1911 թվականին հայ երաշտագետ բանաստեղծ Մաթևոս Մուրադյանը 1925 թվականին մանկաբույժ Միքայել Ջոթյանը 1936 թվականին գիտնական Էդվարդ Չուբարյանը 1939 թվականին գրող Ռուբեն Հովսեփյանը, 1958 թվականին հայ նկարիչ Գարիկ Մանուկյանը, 1966 թվականին Արցախի պատերազմի մասնակից Ռուդիկ Արուստամյանը, 1983 թվականին անգլացի դերասան Հենրի Քևիլը, 1988 թվականին անգլացի երգչուհի դերասանուհի Ադելը, 1989 թվականին ամերիկացի երգիչ-երգահան, рэփեր, պարող եւ դերասան Քրիս Բրաունը։ Այսօրը տոնում են Դանիայում եւ Նիդերլանդներում ազատագրության օրը, Ճապոնիայում եւ Հարավային Կորեայում երեխաների օրը, Ղրղստանում սահմանադրության օրը։ Համաշխարհային տոնացույցում այսօր մանկաբարձի համաշխարհային օրն է ու Եվրոպայի օրը։ Օրը խորհրդանշում է խաղաղություն եւ միասնություն։ Քանի որ եվրոպական խորհուրդը հիմնվել է 1949 թվականի մայիսի 5-ին, 1964 թվականին արդեն այդ օրն ընտրվել է որպես եվրոպական խորհրդի օր։ որ. 21 տարի անց եվրոպական համայնքները եվրոպական խորհրդի եվրոպական խորհրդանշանը ընդունեցին որպես Եվրոպայի դրոշ։ Այսօր մայիսի 5-ն է, տարվա ավարտին մնաց 240